Sura 86. At-Tariq Danica Meka 17 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog was wat-tariq Tako mi neba i danice. A znaš li ti šta je danica? Zvijezda blistava. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren ma'in dafiq stvoren je od tekućine koja se izbaci yakhruju min bayni sulbi wat-taraib koja između kičme i grudi izlazi innahu ala raj'ihi laqadir i on zaista kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti kada čovjek ni snage ni branioca neće imati tako mi neba puna kiše i zemlje koja se otvara kada rastinje nikne. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. Oni se služe spletkama, وأكيد كيدا a ja ih uništavam فمهل الكافرين أمهلهم رويدا zato nevjernicima još vremena datni još koji trenutak ih ostavi